Cristnasco. Tiam estis Petro sesiara, ni havis vere malfacilan jaron. Ni povis permessi al si nur tion, kion ni vere bezonis. Malgrau tio, ni consciis, che ni estas pli ricai ol pli multo da homoi, ciui ne povas permessi al si nec tion, cion nia familio. Tio estis por ni consolo, sed ne por nia sesiara filo, quiu ancorau tion ne comprenis. Ciam proximigis Crisnasco, ne diris al Petro, che tiun ciaron ni por neniu elni acetos la setoin. Nu, mi proponas al vi, cion ni povus fari, diris la patro, ciam li vidis malgaion en la oculoi de Petro. ni povas desegni la donacetoin, kiuin ni reciproke donacus al ni. Kelkain sequantain tagoin ciu el ni secrete laboris kun rideta mieno. Fine ni malfacile šparis por malgranda kristnaska arbeto, kiun ni ornamis per propramane pretigitai paper ornamajoi. Malgrau malfavorei circonstanzoi, la arbeto aspectis tiel bele, ciel neniam antaue. La donacetoi estis nur desegnajoi de donacetoi, ciuin ni volonte dedicius al ni. Eltonditai, desegnitai, ventritai, surgluitai, cudritai cae metitai, au pendigitai sur la arbeto. Tamen, Tio estis la donacetoi, quiui tre superigis niae revoin. Trovigis tie alloga loga nigra limusino cae rugia motorboato por la patro. Mi ricevis diamantan brocion cae peltmantelon. Petro ricevis la plei multe costain donacetoin eltonditai de reclamo magazinoi. Tre placis ala li indiana tendo ciun ala li desegnis la patro, cai nac baseno, ciune desegnis la panio. Al mitre ege placis domo, pentrita per aquarela farbo, pri ciu mi revas, blanca, cun verdai sutroi, cai cun citisoi sur herbeio. La domon pentris mia edzo. Denia Petro nine attendis compreneble iaine donacetoin, Tamen ni ricevis unu exterordinaran donaceton, quiun li transdonis al ni tre gioigita. Gi estis evidente per la plei moderna metodo de segnita bunta bildeto, tri ridetantai staturoi, viro, virino, cae knabeto. Ili circa bracumis sin, dank al cio gi efficis ciel unu persono sub la bildo estis scribita unu sola vorto, ni. Multa in iaroin in rememoris citiun Christ nascon, kiel la plei belai, cae plei riciai festoi, kiuin ni pasigis comune. In fanoi estas heroldoi de Dio, kiuin ciutage sendas disvastigi la amon, esperon, cae pazon. James Russell Lowell